Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia dot com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej huwa wieħed minnhom. Illum huwa d-9 ta' Ottubru u eh, normalment għalija dan huwa jum li eh, fih eh, infakkar it-twelid ta' wieħed mis-simboli tal-paċi fid-dinja. Qed nirreferi għal John Lennon. Kieku għadu ħaj John Lennon illum jara 61 sena. Però ftit għandi moħħ Nitkellem dwar John Lennon u kif eh, nimmaġina li qed jistenna min ikklikkja fuq din il-webcast, ehm, ser nitkellem aktar dwar il-biża illi hawn eh, ta' teddida ta' eh, bioterrorizmu jew aħjar l-infezzjoni tal-popolazzjoni Amerikana jew ta' parti mill-popolazzjoni Amerikana potenzjalment b'xi marda. U dan jirreferi direttament għal dak li seħħ eh, f'dan l-aħħar eh, jumejn jew anka jorbot ma' dak li seħħ anka eh, tard il-ġimgħa li għaddiet meta nhar il-ġimgħa tħabbar fi Florida illi impjegat tal-kumpanija American Media Incorporated illi hija kumpanija li tippubblika diversi gazzetti eh, li jissejħu tabloids ehm, fosthom u forsi l-iktar wieħed magħruf huwa National Enquirer ehm, dan l-impjegat ta' din il-kumpanija eh, miet kaġun eh, tal-bakterja imsejħa anthrax. Ehm, din hija sitwazzjoni li allarmat lil diversi speċjalment l diversi nies speċjalment wara li it-tieni impjegat ta' din il-kumpanija eh, irriżulta li kien qiegħed iġor din il-bakterja tal-antrax, eh, però ehm, eh, fortunatament mhux infettat bil-marda. Huwa bħalissa qiegħed jinżamm fi sptar f'Miami, fi Florida, eh, fejn qed isiru aktar testijiet biex sew jaraw is-saħħa tiegħu personali kif ukoll ta' l-impjegati kollha ta' din il-kumpanija l-AMI, l-American Media Incorporated, illi għandha uffiċini madwar l-Amerika kollha, tant illi illum eh, fl-uffiċċju tagħha ta' Virginia wieħed mill-impjegati eh, mar l-isptar għal fatt li kellu sempliċi sintomi ta' influenza u eh, kien qed iħossu qisu konfuż ehm, u sabu li huwa wkoll huwa infettat bil-din il-bakterja tal-anthrax. Ma jistax jonqos li issa ehm, allura tibda ċertu biża' anka fil-popolazzjoni. Qatt m'hawnx sens ta' paniku jew inkella sens eh, ta' isteriżmu għal fatt li qegħdin nitkellmu dwar numri ta' sewżar u tal-anqas l-awtoritajiet qed jgħidu li kollox eh, huwa kontrollat u kollox qiegħed isir fil-waqt u m'hemm l-ebda eh, Eh, sinjali diretti illi dan huwa eh, bioterrorizmu eh, relatat ma' dak li seħ fil-11 ta' settembru jew nkella xi kontrattak għal bombardamenti illi qed jagħmlu il-forzi armati tal-Istati Uniti blajnuna tar renju Unit bħalissa fl-Afganistan. Ehm, interessanti però żewġ każi oħra li seħħu llum wieħed f'Washington DC fil-sistema tagħhom tal-ferrovija ta' taħt l-art, jiġifieri qed ngħidu għas-subway sejħulu hawnhekk eh, l-underground, ehm, fejn kien hemm għal mument anke l-biża' li eh, raġel li kellu kien qiegħed iferrex eh, xi trab ehm, seta' kien qiegħed iferrex xi marda u ehm, il-pulizija aktar tard sabu bl-għajnuna tal-FBI naturalment illi dan kien qiegħed sempliċement iferrex xi materjal li bih inaddfu twabet. Naturalment allura wieħed jista' jifhem li ma sens ta' tensjoni anke jekk m'hawnx isteriżmu u paniku hawn eh, f'dan il-pajjiż bħalissa fuq dan il-bioterrorizmu jew nkella il-possibilità ta' xi bioterrorizmu. Każ ieħor kien f'Kentucky, fl-istat ta' Kentucky, li huwa ftit il-bot sew eh, minn New York, kif ukoll minn Washington DC u anka minn Florida. Eh, Kentucky eh, huwa stat lejn in-naħa tan-nofs tal-Istati Uniti u u dalodu f'uffiċċju tat-taxxa hemmhekk kien hemm ukoll speċi ta' theddida li seta' kien hemm eh, xi sustanza li eh, kienet eh, infettiva, però rriżulta sissa illi, illi ma hemm xejn minn dan. Li nista' ngħidilkom huwa illi, illi aħna hawnhekk fi New York imħasbin sew, speċjalment għal fatt illi il-segwaċi ta' Bin Laden issa diġà ddikjaraw ukoll illi Ehm, ma jistax jonqos illi se jkun hemm ritaljazzjoni eh, kontra dawn l-attakki illi qegħdin isiru eh, fuq it-Taliban fl-Afganistan u anka fuq eh, Bin Laden u s-segwaċi tiegħu fl-Afganistan stess. Jiena m'għandix wisq aktar xi ngħid u allura se nieqaf hawn dwar din wieħed jittama illi l-affarijiet ma jiżviluppawx eh, b'mod ikraħ eh, f'dan il-każ tal-antrax li qed insemmu anke xi eh, bioterrorizmu ieħor, però ma jistax jonqos illi illi ngħidilkom illi kif kif kif tistgħu timmaġinaw hawn sens ta' stennija għal ritaljazzjoni ehm, għall attakki illi qegħdin isiru bħalissa fl-Afganistan. Jiena nwedkom bħalma nagħmel dejjem illi kif ikun hemm xi żvilupp ehm, jiena nerġa' niġi hawnhekk fuq maltamedia.com u eh, nwasslilkom il-perspettiva tagħna dwar, dwar dak li qiegħed jiġri dejjem eh, minn lenti Maltija u dejjem ukoll iktar minn kollox minn lenti personali għal fatt li iktar minn forsi rapporti ġurnalistiċi dawn illi qiegħed naqsam magħkom hawnhekk huma kważi eh, siltiet mid-djarju personali tiegħi. Dik kienet xandira ta' Toni Sant fis-sensiela dwar il-ħdax ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia dot com.